me olhou, falou que eu tava de pose. Depois ela comentou: É esse pretinho que eu quero pra hoje. Boné da Lacoste, com a calça da Gucci, com o tênis da Oakley, com a Porsche no coach, bebendo um gold. a boa de hoje é o resumo da noite. É. Desce fazendo pose, que o quebrada te quer hoje. Sobe fazendo pose, que o pretinho já deu um close. Vai, desce fazendo pose, quebrada te quer hoje. Sobe fazendo pose já deu um close. Boné da Lacoste, com a calça da Gus com o tênis da Oakley, com a Porsche no coach, bebendo um gold. E a boa de hoje é o resumo da noite, é. Desce fazendo pose, que o quebrada te quer hoje. Sobe fazendo pose, que o pretinho já deu um close. Vai. Desce fazendo pose, quebrada te quer hoje. Sobe fazendo pose, que o pretinho já deu um close. Vai. Ela me olhou, falou que eu tava de pose. Depois ela comentou: É esse pretinho que eu quero pra hoje. Boné da Lacusca, calça da Gusco, tênis da Oakley, com a Porsche no cult, bebendo um gold. A boa de hoje é o resumo da noite. É. Desce fazendo pose, que o quebrada te quer hoje. Sobe fazendo pose, que o pretinho já deu um close e vai. Desce fazendo pose, quebrada te quer é hoje. Sobe fazendo pose, o pretinho já deu um close. Bônus da lacusca, calça da o tênis da Ocra, Porsche no coach, bebendo um gold. E a boa de hoje é o resumo da noite, é.